що вона скаже йому, а він їй. Жінка стояла поруч, тремтіла і мовчала. Він ступив до неї крок, другий, спинився, озирнувся, чип наче маленька залізна фортеця, бовванів на вулиці. Кінець озвученої книги. Озвучено студією звукозапису УТОС 2012 рік.